unterwegs, aber ohne dich, ja ohne dich. Bring die Rosen mit, nachdem ich mit Drogen tick in der Wohnung drin. Alles dreht sich um Umsatz. Ich bin nachts unterwegs in der Gegend für uns, Schatz. Nur bei dir komm ich runter. Nein, ich komm hier nicht raus, doch du glaubst an ein Wunder. Immer ist mein Handy besetzt. 24-7, ja, ich häng mit der Gang. Doch du machst dir keinen Kopf, denn du kennst mich perfekt. Booker Bags unter Bett, sitzt im Mercedes-Benz. Oh, bitte sag nichts, bleib mir auf Distanz frag mich, wie lange du das mitmachst. Mach mein Ding, niemand kann mich dran hindern. Ich bin wie ich bin, deshalb besser lass los. Du willst fliegen um die Welt, doch du weißt, ich bin viel zu kriminell, Baby, besser lass los. Ich hab Stress und muss weg, du bist blind, doch du hältst an mir fest, Baby, besser lass los. Lass uns fliegen um die Welt, bin mit dir und ich raus aus dem Blick, nein, ich lasse nicht los. Es ist alles perfekt, ja, ich weiß, du hast Stress und willst weg, doch ich lasse nicht los. Nein, Brit, was denkst du, wer ich bin? Ich hab Sex ist alles kein Problem. Wir machen 10 in einem Monat. Uh, mit deinem Handy Motorola. Uh, ah, fahren im Sommer nach Kosovo. Uh, ah, nur du und ich im s Wir beide für immer. Ich will weg, aber wenn ich bei dir bin, fühle ich mich sicher. Alle anderen wären gern so wie wir sind. Gial, ich trag den Schmuck. Kopf alles selber, denn ich komm aus der Hut. Voltan, Super Plus, mein Wagen, rum, rum. Kopf alles selber, denn ich komm aus der Hut. kriminell, Baby, besser lass uns. Ich hab Stress und muss weg, du bist blind, doch du hältst an mir fest, Baby, besser lass uns. Lass uns fliegen um die Welt, bin mit dir und ich raus aus dem Dreck, nein, ich lasse nicht los. Es ist alles perfekt, ja, ich weiß, du hast Stress und willst weg, doch ich lasse nicht los. Wir machen 10 in einem Monat, ah, mit deinem Handy Motorola, ah, fahren im Sommer nach Kosova, ah, nur du und ich im Escoupé. Wir machen 10 in einem Monat, ah, mit meinem Handy Motorola.